Thank you. aipagaia izanen da eskualeriko hirigune elkargoa. Ipar eskualeria bere osotasunean kudeatzen duen erakunde berria bimilata mazazpiko urtarrilean sortu da. Eta abantxu bi urte beraz, eta hor lehen puntu bat egiteko tenoria dugu. Bi urte hauetan lan hain itzeramana izan da, hain bai amar erri elkargoetan ziren serbitxu eta langileak berantolatzen, nola pasada transizio hori, zertan gira gaur egun, eta eh, oh, haintzin, ah, plazaratu ziren funtsian eh, estaba zonbait edo arrangura zonbait, horiek gaindituak izan ote dira, beste zaitasun edo oztopo batzua gertu dira, edo oportunitate berriak ere gertu dira. Eta geruari buruz, zein dira perspektibak. Hori dugu, beraz, johatuko gure bost gomitekin, Beinat kaseno, hor eh, gehiago sozial arloaz arduratzen dena, erri elkargoan, Michele Txebest ekonomiaz arduratzen dena, beinat arrabit izkuntza politika, alen erriak eh, beraz uraren sanotzeaz edo zen izamenduaz, Daniel Otzomendi, turismaz baita ere ondarea eta natura. Ara, beraz, eh, aipagai frango zabala dugu eta bere alaxe hasiko gira. Lanola, beraz, zer egina izan den hor urte bat eta amagila betez, Orduan, arloz eh, arlo, egin dezagun, hor, eh, hasiko gira zurekin, bainat, bainat, eh, kaso no, beraz sozial arloa arduratzen zirela eta, hor, urte bat eta erdi pasa, eh, zer egin duzie, nolako aldaketak izan dira? Bai, gauan denetik, lehen, lehen, gauza egin duguna da, estudio bat, eh, ABS deitzen dena, analiz de bezuen sozio, hori da egin dena eskolegi mail guzian, ikusteko, sozial mailean, sozial ahloan, ze hainetan ginten, xuxen eta sumatu eh, bai hau zen e, gaztetasuna, adintasuna, e, adinekoekin, e, bai ere e, prekaritate bai, ezin du, hori denak ikusiz eta e, bai, mementoan, Zehenetan ginten, txusentasun baten ukaiteko hori da lehen lana egin dena, eta hortaik abiatu gira uh, eh, haute txiguzien ikusteat, eta eakutsiz, bala, ze gertatzen den, ze heinetan gen, eta nola nahi ginduken ikusi uh, eh, biamuna, eta zeri buruz behar ginduken lan egin. Mhm. politika aipatzeko, e, eta rabit, ordeon zer lan egin da, hor uh, ikusitugu sinatua izan dela, beraz izkutza politika bat, hor uh, erri elkargoan, konkretuki, uh, urte bat eta erdiz uh, zer, uh, zer lan egin duzi hor. da, zerbizuak berri izan atira, eta guai uh, izkuntz politika bera, ere mana izan egin da, beraz uh, lugalde osoan, zenta horai arte uh, zorzi polo ditu horik uh, bezik ziren, bezik behaz ziren, behaz um, teknikari batzuk zuik lan, orai horai, adibidez hartu, hartuz, uh, behaz bidasun eta angilun hartian, zen deuze behar dugu, behaz eh, gure kunz politika, edeman, bai eskuararen nago, biztan da, lugalde osoan, bai bestalde ere, behaz eh, gaskoinari buruz, eta guai arte zen teknikaririk, guai bada baino, baz, behaz, uh, eh, hortaz dena, behaz, uh, eh, bidasunen kokatia, eta bere lan erimoa, eh, behaz, uh, dugu delako hortan da, hortan da, behin bestal, bestalde ere, uh, orain arte behatzi teknikari bari maziren, o, azkenik, guai uh, urte bukaeran, hamalau teknikari izan entira eta beraz be, teknika eh, izkuntz politika gotxo baten baitiko, eta uste dut uh, eman baitu beraz lana baiko teatira, beraz gure proposamenekin eta beraz hek heren maizare arti ditu uste dut bada uh, izkuntz politika oroko jatizaren dela alirik guztian, guzian iparaldean da gero Eta, aipatzen alda, eskuaren koofizialtasuna? Oh, bai, hori ba, hori ba, hori, behaz, aitortu dugu ofizialki eh, eskuara eta gaskoina, behaz, izanen direla, behaz, gure eh, egiten duen, behaz, politikaren zat, behaz, eh, bere gure eh, hizkuntzak ara, ofizialki, zenta, maruski, frantzia mailan, eh, meldu beldu gaundi bat bada, hori buruz, eta ez da ofizialtasunik, eh? ez da ofiziala, eh, eskuar, eh, izkuntza ez da ofiziala, baina guk agitokzen dugu ofizialki, behaz izkuntza eh, eta lan berezi bat eh, ere manen dula buruz gure erimuan. Uraren eh, aldetik, uraren sanotzearen eh, aldetik, hor eh, gauzak egiten segitzen dira funtsian, baina hor bateratuz ere muguzian hor egon ere, pentsatzen dut, aldaketak izan direla, nolako aldaketak? Bai, bon, aldaketa handiak izan dira, errandozun bezala bi, bi gauza demora berian e, egin behar gintien, Uh, lehenik uh, be, hartio egiten lanak segitu, uh, dudai gabe, eta eta denbora berian behar berintuen egun eh, eta berroita bat struktura el, elkartu, eh, politika bat elgarrektin txutik ezartzeko. Eh. eta hori, hala, badu urtea eta asia gila hortan, struktura guziak bilduak gira, oden egun eta juta noita bat langile bat ditugu, eh, bat eratuik, eh, elgarrekin lanian arzeko. Eta e, hartu duen erabaki handiena, menturaz da uh, gure politika baten sutik uh, ezartzea da gure helburia guai hartio, ordean azen izamendia leku batean iten guzietan, edo erriak, edo sindikatu eh, batek, ur, uh, ur zikinak eh, be, itxasuko gura, euritako urak, horiek bakotsak bazien bere kompetentzia. Ordean kompetentzia horiek bateratu ditugu, eta politika batxutik ezartzeko, ordean, hala, strukturatu gira, lehenbiziko gauza, indun lehenbiziko gauza da strukturatzea eskolegiko ere muguzian politika baten txutik ezartzeko. Eh, ekonomia, ekonomia saira aipatzeko, Michel Echebesta, orduan eh, zertan, uh, eh, her, ekonomia arglotik, bada ere hor eh, kompetentzia nagusi bat, baina uh, desorekak ere uh, aipatuak izan dira, hor gune gehiago garatuak bestia baino, zertan ziste, eta berrantolaketa juri zer mailetan eginda. Bai, eh, ekonomia ipatzen delaik, eh, behar bada hortan zen dezoreka edo dezekilibro handiena, eta horrek du eh, behar bada sumait eh, lotxaz edo beldurazi bat egiteko, eta beste sumait eh, bestalde eh, uano, gogortu bat egiteko bide hortan sartu behar zela atxuetoki. Eh, handia badakik zer den kostaldeko eh, abiua edo... Eh, indarra eta zer zen, barnek aldetik heben mintzo behikia, zer ginen gu, eta zer ahal bagunin, eh, zenta goe, soziala pakat eh, orduko eta goe egin oztakoak egin orduko, ba, zen goetako ahal handik eh, beste zabait egiteko eta berreziki ordien eh, ekonomiako investizamentietan. Hor, eh, ez egin dugu urte bat eta erdi zen behar lehenik uh, elgar zen eta mm, hain meitzen handi edes horreka eh, uste dute hain bardin handi zele bai ez ezagutza, elgar ezagutza hau, eta nor eta ginen, txipiak tipiak hantxe beste burian, eta guta, gutara lotu nahian, eta bon, mena, oai, bat egin ondoan eta behar mahan itzulean jarri ondoan, me, <laughs> oai, behar da, elgarreki ari. Ikusten da, e, animaleko indarra bat dela kostaldean, hau ez da eta, eta indarra hau ez da behala e, txipituko. E, eta elgarri ezagutu honduan, eh, bada, obikuntza bat edo, bon, lehenik, edo bako txaberi ikusten du. Lehen, hota ota bezala da, hau da, <laughs> lehen bat egin ondoan, e, hor ez da ber gelan sartzen gire, eta ber gela hortaik, elki adostasun batekilan eta bide hortan bon, politika sumaite marxan ezartan entoi hor, uh, izan dadin uh, eh, imobiliarioan uh, eh, eraikuntzetan, eh, eraikuntzetan, politika bate bai barne galdeko zantro da pihoien segurtatzeko eta don, bada azken milkura hor izan da hostiale juntan hor uh, hiu egunen lehendakari Uh, lehen dakari oekilan eta hor uh, dut bon, aleike dispozitif uh, baiko izan den barnekaldeko. Eh, badie bai eh, lan ere muak, eh? bon, ikusten delaik eh, kostaldekoak edozuin lan ere sortzen delaik, doidoia lura bere ganatzen delaik, jadakasik lot guziak saldia dira, aldiz barnek aldean ez da bat eberriza, bon, eh, guke lur eh, erosten dugu edo nolapait behesten, mena ezin dugu hala saldu. Eta bigeren eh, eta hortan utziko, eta haleik ekonomien egin dugun beste urratx handien etako eta hoi emankorrena izanen den barnek aldeko da laborantza eskumen horren hartzia. Hortan ez dia gaiza guziak erranikoan hau segur, badia esperantxe handiak eta nik badutu eta esperantxe handiak hortan, Eh, gue aldeko laborantza horrek kostaldean ezpeita, eh, kostaldean erran nahi dut eh, arguntitxas bezerrean, mena um, laborantzaik eta hoi etzien ezagutzen zer zen laborari bat, hoai ezagutzen hasten uh, dia, berda jakin uh, gue produkzio, um, produkzio uh, handiena, nausiena dela laborantza, eh, ipar edo CAPB hortan, eta hortan uh, bada zer egin, bon, haipatuko duguan, ez dia guano denak uh, eh, mahan ganean, mena uh, eh, nahi bat dugu haitzen Zaitasun zonbait, zela bai uh, FDSA eta LBKoak elgarrekin larian arrasteko? Ah, ba, mena, hoi, bon, hoi hartuko dugu uh, nula garen dut ingurumen, zen bezala, eta zen bezala hartzen dugu. horrek ez du deus ikusteko, ne ustez, haitzeneko uh, uh, artian, edo guai bat eginik. Eh, problematika da eh, eh, eta uste dut alde hunetik hartzen dugun, hoi, gidara bat egin onduan eskumen hoi hartu dugula, lehenago etzela, eta ordin sindikatak epatzen bali laborantxa ez da sindikaten esku baizik izatena, laborantxak badu eragin handi-handia lugaldia ekiran, eta hori normal da enetako, eh, eta hala da ikusik izan uh, eh, haute txigusien artian uh, eh, eskumen hoi jardezan lugaldiak. Bon, geho, bakotxa belekian egon dadin, eh, guk badugu lugaldiat bat, lugalde bat antolatzeko, um, badute ben, ben uh, sindikat kideek uh, animatzeko, bakotxa belekian, eta hoi uh, aitzina jamaan dugu lamat, bada, bon, nik baitut espantxe handiak bat egin dugu lako, laboan Daniel Osumendi, orduan turisma aldetik, eh, hor eh, arduradun baitzira hortan, eta, bon, eskualeriko turisma bulego guziak, eh, beraz, egitura baten barnean sartuak izan dira, hori, bon, lan hortan haizizte edo egina da, edo zertan da, edo ezagazdenak denak, iduriz. Bai, eh, <clears throat> lan handiena zen, eh, biztan dena, legiak galditen zaukuna, errena beita eh, turismo bulego bakar bat egitea, eskualerian mailan, eta herri batzuk bazuten ahala, beren eskumena, beren gain atxikitzeko. Hara, bost herriek hori egin eh? endaia, bidarte, bidarte, Angelu, Miarritze eta Kambo. Eta beste herriak uh, bateratu dira, behaz, uh, eh, turismo bulego bakar batean, ara, eskualeriko turismo uh, bulegoa egiteko. Eta hori, uh, hori behar zen lekian ezari, erena ebaita egitura berri bat uh, lekian ezari, Hemeetzi toki desberdinetan banatu al, gure lugaldean, eh, eskualerian, uh, eh, hita bost eh, langilekin, eta behaz, eh, ofizialki erreiten aldugu orain, diela hogoitabi egun, uh, ofizialki, badela turismo bulego, eskualeriko turismo bulego bakar hori, Ara, eh, bere gobernentziaik ilan, lehen dakari batekin, zuzendari batekin, eta abar, behaz, eh, heldu den sasoina, eh, eh? heldu den sasoina, hori eranezake, kudeatua izanen da, behaz, turismo bulego bakar hori kilan, eta biztandena, Harremanak behar dira segitu, beste egiturekin, eh? ez da, ez da arrazo handi bat egitura desberdinak uh, izaitia gure gure eskolegian. Importanta dena eh, da politika publiko uh, aman komun bat ukaitia. Eta hori da gure bigarren lan saila, uh, eh, iskiatzia, eh, zen eta ez da bakarrik uh, ara partekatzia, mintzatzia, baina iskiatzeko eh, behaz dokumentu bat nun gure turismoaren politika publikoa uh, idatzia den ondoko urtentzat, eta, eta bai, denak elgarrikin hori, uh, hori be, hementikat hori behar dugu lekian ezari. Zertan dira, prezeski, hor... Parioak, eh, geroari begira, turismoa, eskolegian, eh, beraz, turismoa nolakoa izan behar den eta orientabideak eh, ikusi edo aipatzen dituzue? Bai, biztan dena, bo, lehenik, lehenik antolakuntzari buruz, behar da, behar da kostaldean hobekio antolatuak direla, biztan dena, historikoki turismoa, statistikoki, hat jendeak joiten baitira gehienik. Uh, ordean biztan dena, uste dut, ni esperantza badut, uh, barnek aldean gehiago uh, antolatuak izan giten denak elgarrikin. Eh? Adibide konkretu baten uh, emaiteko, uh, garazin uh, baigira, garazi baigurri eta tamikuse alerdean adibidez, uh, ziren, uh, berda egia erran, zuten dokumentu haman komunik guai hartio egiten adibidez. Hara, orain, ukaindugu ahala, uh, komunikatzeko eskualerriain izenean, ara denak elgarrikin eta eh, nahi dugun eh, tokietat. Ara, holako, holako gauzak uste dut entresgarria dela, eta biztan denak gero, uh, eh, berda jakin, ze uh, turismoa mota edo forma uh, nahi dugun. Eh, gana ebita, ara, eh, konkretuki, ipatzen dugu, eh, eh, eta nik aldeniz, e, mugaz gaindiko, e, ara, e, edo toki, tokieta joaitia, iparaldea aipatzeko, gehiago harremanetan sartzeko, egualdeko, e, egualdeko biztan dena jendekilan, eskualen remainan, hor, badugu zerbait egiteko, ara, e, orain arte, etzen baitezpada lan hori biziki ere maiten. Eta horako gau gauzak, bai turismo iraunkorra ipatzen da biztan dena, guaiko eh, eh, ondoko, ondoko ara, tokiak eraikitzeko ara, ahalak emaiteko ere nolakoak izain diren, ira, ira, iraunkorari buruz, ara, barnekaldia eh, lagunduz eta horako gauzak biztan dena ipatzen dira eta aipatzia beno gehiago iskiatu behar dira. Ordeon, eh, hor gauza hainitz uh, ari direla eta bai serbitxuen aldetik, langileen aldetik, hasiak gira ikusten, eh, zonbat langile eman zegoen turisman eta beste sailetan, eta ikusi dugu, uh, bon, tirabira zonbait ere izan direla, momentu batzuetan hor gogoan dugu, hor uh, zikin biltzen duten langileak eta momentu batez, arranguratuak zirela, beren estatua indako, eta hori, bon, gauzak zertan dira, hor betu dira, gerostik uh, ez da beste ondoriorik izan, berriki uh, eta izen Betuak izan dira eh, akordioak joan den eh, hilabetean hor, eh, eta eh, langile hurien estatutuari buruz, zertan da, afera, hori, nork hartu, hartzen aldu itza hor. Are, ale, bota. Are, <laughs> hasten dizor da. Bai. Ordean, abe, arrangurak, eh, bon, normala da, laketa handi bat badelaik eta eta aldaketa handi bat izan da, eh, eskualegi indako, Hau da, mistan dena, uh, eh, bon, ba, jendek menturaz ez dute, jendek guzek, eskolekeko jendek guzek ez dute, mentuaz aldaketa hori ono, oraino senditu, mena sendituko dute, eh? uh, egiten baiti, sutik ezartzen baititugu eh, politika hori guziak. Eh? gero, haute txendako, aldaketa ere izan da, uh, dako, ere aldaketa handia izan da, uh, denen dako, ordean eh, bakotxak uh, gue sokoan, uh, ari giren, uh, alekin, eta al diferentekin, dugu, eh, al liferentak ba, ba, ba, bazirera eskuale, lehengo uh, eskualegi elkarguetan, Eta, eta horrekin egin behar dugu, Eh, ordean, uh, uh, Michelek bezala, lehenik uh, elgar ezautzen, bon, lehenbiziko afera hori da. Hein, komprintu ze pasatzen zen hauzuan, uh, elgarrekin gero uh, lanian arzeko eta politika baten xutik uh, uh, ezartzeko. Ordean, uh, langilenak badira, bakotsak berdu bere lekoa atzeman, ez da uh, arranguraik uh, leku hortan, lana izanen da, uh, denendako, Ordean uh, lan batzu aldatuko dira, mena oportunitateak ere uh, izanen dira, langileen dako, eh, eta hori uh, posto berriak idekitzen direrarik, eta edo nunbait uh, askartuber azkartu behar direrarik, galdeak badira, eh? langileak hor dira, prest uh, lanian hartzeko, lekuz aldatzeko, edo ofizioz uh, oportunitateak badira. Ordean arrangurak badira langileen dako, ordean hilaite eh, eh, primak, uh, aipatzen zintuen, hortako ziren uh, kesatu zonbait, zonbait langile, baina ere sindikatukin mintzatuz, gauzak ere konpondu direra eta kordioak, uh, agapatiak izan dira, Eh, hautetzen uh, eh, arrangurak ere, eh, kontutan hartu behar dira, zonbait, uh, dira, ikusiz, uh, ala, finantzen aldetik, uh, hainbeste postu uh, berri, eh, du, du, dugula, eta uh, noa ino joaiten gen, ordean arrangura horiek kontutan hartzen ditugu, gu hartian aipatzen, eta horiek ere arrangurak dira, eta kontutan hartu behar dira, Hala, ala, bat baitugu euh, zaintzeko, eta horren hala uh, ala, jenden uh, impuak euh, baitira, gure responsabilitatea, ere hor da, hor sekatu behar da, gauza guzietan. Eh, hor, izan dira aldaketak, erratu dugun bezala, e, hor e, gauza zonbait ari dira ez badatzen, konpontzen, denbora behar da orterako, denbora hartzen ari da. agertu diria beste zonbait problema pentsatu etzinutenak aintzinetik eta e, edo e, oztopo berri batzu agertu diria bainat. Bon, e, sozial mailean, azteko, e, legiak galdeiten nauku, gure herrikakoak eh, txempluki, txemplu bat emaiteko ziaz bat bezik izan nahin. Ara, behaz, uh, eh, obliatiagia, uh, eh, jertio hiru ziaz baziren eskolerian, eta hen elgai duntatzia. Eta horre, oa epatu zimezela, uh, langileak, uh, zumeitzu, arranguratia dira, zer bilakatu den, ze realikian ginen egin dinez, noa horriko ditugunez, eta Eta hori, hola, guaia egira... Hori trinkatia da? Trinkatia ez da, trinkatia, eh, deliberoa, helduen azarua, iruan arteak izain dira, bez... Eh, bon, gua ah, aizanak gira lanien, aizanak gira manan autetxe ez dute auto hori ina ofizialki. Bon, ustez horik, eh, untxapastuko dira horik, eta gure lana da ere langileriain... Uh, guai, esplikatzia langiler, eh, ez dela gauzan ikamiatuko horien dako, uh, legiak obliazten horren egitat, Eta ziaz mailortan, badira berreun da berreun tamar bat langile, eh, denak hartuz, eta biztan da, lana beti, guai bezala tokian berian izain da, banan hori eh, eh, denak berdira uh, elgarrekin ezari, denak uh, publiko statu hortan sartuko dira, bon, kambian menak badira, eh, banan bon, seurtamena bada, ez dutela gutio iaziko hasteko, hori, hori gauza seurra da, eta haintxo anitzek uh, eh, oi kisiñore izain itazke. Bon, hori denak emek-emek dira, ez ditu eta bi laitez itenan. Ostean egin duzu, badira bai langileenak, badira ere autetxienak, eta egia da, e, egi elkargoa bera sortu hain zina, entzun ginituen hor kritikak eta e, beldurak ere e, funtsian, ea zer bilakatuko ziren, erritipiak e, besteen ondoan, edo ere hiri batzuetako eta autetxiak ere, bon, rangura zonbait plazaratu zituzten. Mintzatu gira, errik narbaiz jorregirekin, bakigu amikuse aldian, bazirela, preseski, eh, frango, eta galdeindako, bon, guai uh, urte bat eta marri hilabete, beraz abiatua dela, uh, horiek ere implikatu dira funtsian, uh, funtzionamenduan, eta, bon, no, nolako espirituarekin ikusten duten egitura berri hori. d'abord, la, la, première chose que je veux dire par rapport à votre question, c'est que donc euh, aujourd'hui, eh les, les, élus euh, puisque vous faites référence aux élus d'Anicoussé, les élus d'Anicoussé, comme les élus de tout le reste du Pays Basque, il participe aux, différentes instances de, l'agglomération Pays Basque. La, communauté d'agglomération s'est constituée et les élus du Pays Basque contribuent, je dirais, à son fonctionnement et à l'exercice des compétences, donc euh, je dirais comme l'ensemble des élus du, Pays Basque. Ala, beraz, uh, amikusikoek ere, besteak bezala, segitzen dutela, parte hartzen dute, eta errik narbait zorrigik ere parte hartzen du, beraz, komisioetan, beste batian. Eta e, eh, galdeginako guz, eren eta berriki e, poluan ere eginak izan baitira proposamen batzu. Eta horietan badira Eh, lehenagotik ere agertzen ziren eh, ranguretik eh, segida batian bezala, ekonomia arloan ere, zote e, zenez beldura ZDRR edo zon e, zon rural de revitalizazion hori, e, zela gehiago izan, bo ez da emengo afera, e, da Frantzia mailean eta agertzen den orientabide bat, baina hori buruz zer proposamen ere egiten duten ere e, zehaztu dauko. On avait des quant au devenir de ces ZRR. Donc aujourd'hui, on sait que le Pays Basque, puisqu'avant le classement était fait par commune, aujourd'hui il est fait au niveau des intercommunalités. Aujourd'hui, on sait que la communauté d'agglomération Pays Basque n'est pas classée en zone de revitalisation rurale. Euh, jusqu'en 2020, le dispositif va perdurer et les anciens bénéficiaires vont continuer à l'être. Par contre, à partir du 1er janvier 2020, euh, toutes les nouvelles demandes euh, ne seront plus, euh, si je puis dire, honorées et donc on n'est plus classé en ZRR. Donc nous, ce qu'on a demandé il y a deux ou trois mois de cela au, président de l'agglomération, c'est que dans le cadre des différentes politiques publiques qui seront décidées au niveau de l'agglomération, il y ait des régimes d'intervention, un accompagnement différent, différencié en fonction des zones, euh, pour que d'une certaine façon euh, l'agglomération vienne se, se, substituer à ces aides de l'État que le, que le territoire n'aura plus. Voilà, ça nous semblait quelque chose d'important, de, de majeur. Hala, proposamen bat, beraz egina dena, olako gauza bat posible au TDA. Odean, Michel Etxebest, galdea egiten dauzut, e, eh, bon, ZDR er horiek desagertzen direlarik 2008an, posible dea, Eh, eskualeriko eremuan eh, kostaldeak eh, lagundezan edo CAPBek gehiago lagunditzan barnek enpresak, kostaldekoak behin hori olako gauza bat posible hotedea. Ba, <clears throat> bata bestien ondotik hartzez edo hartu ez dena posible dia, geho horroko horrean da sogiten politika bat eta nik uste dut horroko horrean den ez edar hoi bat dela, mena beste sumai bat dela eta denak hartu behar dela ba, batian eta denak alkarreki eh, adostu behar dugula eh, lurralde juntan. Zedarrerak 2000 eh, eta hogeian dezak hartuko diela Uh, nik ez dut duan momentuan untsa uh, komprenitu frantza guzian dezakertzen zenez eta, eta gito edo gu galtzen geninez Uh, alkargo hortan sartu behikinen. Ordin, uh, eh, mementuan uste dut eh, hor uh, eh, lamba baden egiteko eta eta agertzeko edo argitzeko baden gaiza hanitz, mena nunti nahi den, huai hartino guk badugu pakto bat eta pakto hoi untsa edo gaskimena hein batetan jarrikitzen da. Ez behar bat denetan, bena batetan. Ea, zehaztu pixka bat, paktu hori eh, zerrotela? da, pakta finanzia fiskal eta pakto da guvernaz. guen artian, egun eta berroita hamasortzi herrien artian, uh, eh, eh, adostu dugun dokumento bat eta sortu gienian, uh, lehen biltzaretan, uh, boskatu duguna denek aho batez. Eta pakta horrek, uh, gai ikusten dutu eta zerrendatzen dutu eta gai haitzin ikusi edo jak gin, guntin gaizak uh, hor zerrendatu dutuk, eta errandugu nula uh, konpontuko zien gaizak hoik, uh, ordin bon, eniz teknika hutsian txartu, komena uh, hanitz uh, aipatzen da hor, uh, finanza aipatzen da hor, mena adostu ginen erraiteko puntu bako txar, ze, ze kamiatuko zen eta ze ikusten günin kamiatuko zena uh, erran eta adostu gia denak, herri guziak, erraiteko nula konpontuko günin, eta hortan zederer etzen agertu, Ehm, bena sartzen bada guai problematika, hau, e, ez da bon, e, hartuko dugun ez eta hoi ez da badatuko dugun, bena ikusiz beste puntiak nula hartu eta e, adostu gien hortan, ez dut uste ez problema izanen den, bena berriz erraiten dut, e, pakto hortan bazien hama hiu puntu, ze zederarra balimada hamalau geren bat, eh, denak adoste behar dela, eta behar bada hartuko, beste zumaitek utziko, eta fen hoi da, eskuntzen eh, delaike, <laughs> behar da, denen katea hartu, eta kate desberdin horiekin lan egiten da, eta bizitzen da. Eta puntu, eta, eta puntu horietan ere, bazen, eh, preseski, la tax transport edo... Le... Eh, bete deitzen den hori, beraz, garraio zerga. Eh, eh, horren inguruan ere, izan da ez da bada frango sortu haintzin, hor, beraz, hori ez zirela, beraz, enpresak tatsa berdinean izanen e, garraioen pagatzeko baitziren txerbitzuak berdinak kostaldean eta barrekaldean. Ala ere, ez da bada, berriz piztu da hor sindikatak atera duelarik, ebe, epe biziki labur batian beharko zutela barnekaldekoek ere tatsa hori, ebe, eunik ekialdeko bi erren nahi du maksimorat kostaldekoak bezala heldu. Uh, bon, berriki hitza hartu duzu eh, hortaz, uh, eh, batan agertu da artikulu bat Michele Txebest bon, ze pentsatzen duzu hor gauzak berriz ikusiak izanen dira edo sindikatuan aintzinatu ziren puntuak berriz elkarguan elkargoan eta ez da badatzen ari dira Uste dut, problematiko hoi ez den, bueno, hetxia, ez dela fini, eta ez da bada beti hor dela mahanien gainen. Hor, hoi da, eh, VT delako, Eversaman Transport delako, hoi, hoi da, haipatzen eh, utin, hama hiu puntietan bat eh, izan dena, eta, eta hor ikusten duen, adostu ginela epe luze batetan e, plantantzeko edo plantan ezarteko Eversaman Transport hoi, edo VT, leburako erraiteko, ikusi dugu, beste gizaz boskatia izan dela sindika hortan, bena gentia eh, mintzatu da, eh, ni behar bat amena eh, eta lantegi hanitz, barnek aldeko lantegi hanitzik ebai, eta, eta bas batxa, ez da guano finien, eta koesta bada, mena emek emek inik uste dut, helduko gien, autostu gien hitzarmen horta. Bon, hor dut eraiten eta <laughs> aipatu bat dute deja eh, hor dela gue elkar ezagutzeko eta gue elkar ezagutzen bat eta guano bada urratsi gaiteko ez dut uste bi urtez denak iganen diela eh, herri um, alkrago handihunen sortzien eh, aurka edo eke. Eh, be, beti hor dia, eta hoike mitzatzen die beti erganez, eta hoi ez dela untxe egiten, eta hota hu, ez da, ez da um, famili handi hoi osatuko eta, eta denak uh, goxoki edo goxuan biziko, uh, ez gie hola uh, tampez, da hortako, eta, eta hoi da, enetako bai, bat, problematika bat, lotzen gutina, behar bada behestene bai, mena berriz loteko gutina. Hale, zerbait gehitzeko puntu urtaza? Bai, eh, debateat de, izan da, eta eta berzen debate hori. Eh, le, lehenbiziko gauza, ostean er, er bezala, eh, pakto bat guertian. Eh, ala, gauza guziak markatu gintien eta elgarekin adostu. Ordean, eta transport guari buruz, eh, er, erranginien, emendazionet barimazen, eh, lehenik serbitxuat ez, xutik ezari berzela, eta, eta gio, zonbait urtez, zomait urtez, eh, eh, emendatu taksak, hemen eh, hori serbitxuarekin. Bon. Ni, nik dut, eta hori gauza horieke erten alditugu, prudenki erranditu uh, mi, mi, Michelek, <laughs> nik ezbaitut itza hartu, eta nik garaioak baititut uh, hiriburu, nik pentsatzen dut fitesei joan giela. bon, zonbaitzuk, eta ni, ni ni, nik erranien, lehenik uh, bon, plangitza bat egin berzela, eakutsi ze uh, ze transport mota ezartzen ginen eh, e, eta bon, aipatzen dugu kostaldea eta eta barnikaldea mena kostaldean etako baionan gelditzen da eh, eta eta gaineteko guziek ez, ez, ez ez dute transport hiriburuk barimadu uh, mugerrek eta eta mila frankek ez, ez dute uh, Ordean, uh, eh, politika bat xutik ezartzia da, ertia, uh, ze transport mota ezartzen dugun, eta nola transport mota horiek nola lo, lotzen diren, guai hartio dugun sistemarekin, uh, eh, plangintzat ikusi zonbat sos berden horren uh, lehenik estudioak, eta, eta gio hartu gauza horiek xutik ezartzeko. Bon, nik pentsatzen nien hori berzela lehenik uh, aipatu, eta, eta gio ikusi uh, aski diru baginunez eta eta eta orduan paktua errespetatzen ginuen eta ez baginuen aski uh, diruik politika horren sotik ezartzeko uh, fite, galdea handia baita ebe uh, pakto hori, mena algarrekin uh, usten ginean uh, usten aparte eta erten ginuen berdugu guri gauza horien egiteko eta zinez uh, zinezko serbitzu bat ekartzeko eskualeriko jende guziar odean, bon, nik pentsatzen dut fite sei debate ez e e e da, ez, ez bukatia, eh? nik uste dut bon, sindikatuak erabaki bat hartu, hartu, hartu duela, erri elkarguak berdu, berdu hori aipatu, eta eta aldoztu, eta ikusi nola egin berdu. Nik idurikatzen dutana, da ze garaio mota nahi dugun eskoalerian, eta horrendako somat ahal berden. Binat. Bon, beraz, adibidez, hartzeko uh, gastuak ditu beraz uh, zergak neutzen, eh? beraz uh, guk hemen, galazin maigorin, uh, bazen beraz uh, mugi bat, gelditzen zena. Ez, dugu, beraz, gure aurre kontuntan, bate gastu hori eta uh, aintzinetik prestatia, beraz, uh, gastu hori artiada izan da beraz uh, egiran, eta uste dut, zehabizu, e, sindikatazio, zirro, ez dut daik eh, dela, behaz, eh, gastuak ditu, behaz, eh, zergak e, neurtuko, behaz, gero ez dakit zertan nola eno, behaz, ingeietea tirenetz, zeta ba, e, iduriz hasteko egola podinta, hola, fein, gasko, gastu anitz bada, behaz, behaz, behaz, zerrangizaz, numaitik atera dirua, alde zirene edo erantzuteko. Borreo, segitzen dugu beste eh, eh, ekonomia sailean oraino egoiteko, beste puntu bat ere eta errek narbaiz zorrikik aipatu daukuna da fondokonkur konkur eh, delakoa, PPI sail hortan ere, beste proposamen bat egiten baitu. Un troisième sujet qui a été euh, évoqué, euh, c'est la question des PPI, fonds de concours. Donc aujourd'hui, donc ça fait, vous le disiez, donc ça fait un peu plus d'un an et demi que l'agglomération est, créée, hein. et donc il y a certains euh, territoires, euh, certains territoires, certaines communes du, Pays Basque donc qui sont euh, fléchées comme étant bénéficiaires de fonds de concours, c'est-à-dire de subventions d'investissement pour financer des, des projets. Donc c'est des subventions qui sont versées par l'agglomération en direction de communes donc c'est essentiellement sur un pôle territorial. Et donc nous, on souhaiterait que soit remis euh, sur la table ce, sujet des, fonds de concours et qu'on euh, décide euh, d'une politique, d'une véritable politique de fonds de concours, d'accompagnement de la CAPB en direction des communes euh, pour qu'il y ait un, traitement, si je puis dire, équitable au niveau des, territoires. ça pose la question générale des relations entre la CAPB et les communes. Donc aujourd'hui, il y a un accompagnement qui est proposé par la CAPB au niveau de l'ingénierie. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt positif. Mais euh, il y a également un régime de fonds de concours qui existe, mais qui est fléché que sur une partie du territoire. Et donc nous, on souhaite que ce sujet soit, si je puis dire, euh, remis sur la table et tout ça mis en perspective dans le cadre d'un PPI, d'un plan euh, prévisionnel d'investissement pour se projeter un petit peu sur les années à venir. Eta egia erraiteko, grabaketa hori antxinetik egina izan da, ez dugu astirik dena entzuteko, erraiten du, diadani finkatuak izan diren pepi horiek ez titula dudan ezartzen eta hori, behizik eta, uh, eh, mendik aintzina egitekotan uh, lujalde osoan uh, eh, beharote direnez, horiek pentsatu eta plantan ezari. Hala hori da, proposamena, uh, bon, itz bat, Daniel, ortaza? Bai, uh, bai, uh, esplikatu zu, badira, uai, uai hartio baziren, ara, gu, elkarretatu haintzin erabakiak ziren eh, gauzak, lekian ezartzen direnak, behaz, eh, bai, eh, hor biztan be, badira, bai, diru iturriak emaiten direnak eta abar, Eh, baina geroari begira, eta hori da egiazko galdera. Uh, eh, geruari begira, bai, uh, eh, biztandena, uh, barnek kostaldea, bat egin behar dute uh, publi, politika publiko desberdinetan horreka baten sortzeko, Uh, eta hori denen abantailan izanen da hori. Uh, beaz, ni pentsatzen dutana da, lugalde guziek, uh, uai beno gehiago, behar ba, izan beharko dugula, uh, eh, indartxu eh, gehiago okan behar dugu proposamenen egiteko. Rene behita, bai, uh, behar ba, ez da baita be, polo, lehenoko poloetan, edo behar ba elkarretatu beharko dugu ere, baxe Nafarona dibidez, gai batzu erburuz uh, bon, gara, gauzak uh, proposatzeko uh, bai gure uh, gure uh, lurraldeari begira. Errenabeita, errenabeita orain arte behar ba nik uste dut uh, behisik uh, joaiten gintela, ara, bakotxa bat zuen bere proiektua, eta uh, somitaldiz falta zen uh, proiektu amankomun bat, ara, uh, gehiago estruktura tua dena eta barnekalde indako adibidez. Zenetan ni, beldurniz, uh, eh, ara hitzetan, uh, sobera uh, eh, barnekaldea eta kostaldea, bakizu, uh, opusatzea. Ez, nik uste dut, eh, bai, orokorki, behar ditugula proiektu guziak maian ezari, eta bai, biztan dena, gero, eh, diskutan, ara, arremanetan txartuz eta segituz orain arte egiten dugun bezala, lugalde, bakotxetan, izaiten aldirela, biztan dena, eh, proiektu gotior batzu, ara, leheno, bakarrik ere maiten al ez gintienak, eta huai eskualerriaren indarrarekin uh, gehiago uh, gai eh, edo posible izanen direnak. Ara, eta ordean bai uh, PPI eta horiek ernaidu, zer ze ernaidu horrek? Ernaidu investizamenduak ara, uh, planifikatu denboran. Erna baita, uh, bon, ara, adibidez badugu proiektu bat uh, garazin baiguri, eberba aurten ez da eginen, Mena behar bat bi urten burian, zen eta anartian eh, beste bat eginen da, uh, edo, edo, edo amiku zen. Ara, ni, nik uste dut uh, denak elgarrikin ba, balimada zinez uh, proposatzeko uh, ara, indar hori eta segitzeko bada gure lugaldetan, ez da dudarik. Mena orain uste dut ahal gehiago baditugula uh, ingenioritza handiagoa dugu, Ara, kompetentziak gehiago badira, teknikoagoak uh, eh, badira, uste dut orain badugula eh, aukera gauzen proposatzeko. Eh, adibide konkretu baten hartzeko, garraioer buruz adibidez, egia uh, ez ginela jeuze proposatzen barnekaldian Orain badakigu badugula pentsatzeko uh, ahala eta gauzen proposatzeko ahala ere. Ara, eta politika publiko desberdinetan uste dut bai kasik bortak idekitzen direla eta ez gira bestia beno zozoago e, eh, lagunduak balimagira teknikoki engenioritza hor balimada be begu ere gai izanen gira gauzen eh, gehiago proposatzeko. Beste arlo batera pasatuko gira gobernantziari buruz. Gobernantziaren aldetik, bai, uh, biztan dena izan direla aldaketak, eta izanen dira oraino, hor, eh, erri elkargo berriak, eh, edo, irigune elkargo berriak hartu ditu lehenagoko erri elkargoen kompetentziak, baina nahi batua izan zen, ere, uh, ala, eta berriz itzultzia behar bada kompetentzia batzu erri eri. Eh, egin les inquiétudes qui existaient il y a, deux ans et aujourd'hui, euh, puisque le, choix de la totalité des compétences n'est pas fait, ça porte sur les compétences. Nous, notre souhait, euh, c'était il y a deux ans de cela et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est que toutes les compétences qui étaient exercées par les intercommunalités continuent à être exercées par l'intercommunalité on ne souhaite pas, on ne veut pas que les compétences soient restituées aux communes. Ça nous semble quelque chose de majeur. Euh, et ce, dans, dans, tous les champs de compétences. Ça vaut aussi bien pour euh, l'action sociale, euh, le tourisme, les équipements sportifs, voilà, toutes les compétences qui étaient exercées par les intercommunalités. On souhaite qu'elles restent à l'intercommunalité. On veut que ça reste à l'intercommunalité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit restitué à des communes ou à un syndicat de communes. On veut que ça reste à l'intercommunalité, c'est-à-dire qu'on veut que ces compétences, elles restent exercées par la communauté d'agglomération Pays Basque. Beinat, zer diozu zukortaz? Horra, bai, ipatu izan da, bai uh, sozial arloan, baina nire eh, bai kirol eh, instalazioak eta hori guzia, uh, mailean egon dadin kompetentzia hori, ez errietan, zer diozu? Bai, uste dut arrazo indien, eh, gu bai hartio usatia ginten, uh, bon, aniz hauzak, bai gintin lehenoko erielkargoan, eta bai uh, ez gindezake neoke komprendi, herri egiten zien eh, lanak berriz eh, herri eta jauzuta den. Hori uste dut eta gizan dela. Uh, hor egin gobernantza bigarren gauza da. Lehenik behar da ezari jendiain, uh, jendia behar da entzien ezari, uh, zerbitziak uh, txerbitxiak, non dutuzten, e etxe onduan ez, hori dena behar da, lehentasuna hori eman. Uh, e, kompetentziak, eh, bon, mementoan eh, gure uh, zentroa bai honan da, Manan, denek goguan ditugu gure lehenoko uh, lekiak, poluak, oi, deitzen den polu horik, horien askartzia eta horien atxitzia. Uztu eta hori ziarriko importentzia hori dela, diendek beren bizitzeko toki onduan izan diten txerbitxo hori denak. Hori da lehentasuna lehenik ezarri behar duen. Eta gero ikusiko du gobernentzia nola ezarriko duen dekian eh, horren arabera. Prezeski, hori ipatzen baitzin noen, poluen edo uh, lugalde erimu horien uh, berriz egia segitu dira bilkurak eta autetxiak, eskualdeka segitu dute, baina uh, kompetentziari gabe. Eta ea e, eh, sail hortan e, zote denez ere e, zerbait gehiago egiten al, ea izaiten al direnez kompetentzia batzuen delegazioak edo olako gauza batzu, sail hortan ere proposamenak egiten ditu Erik Narbaitzek. Alors nous justement, eh bien, ça avait été évoqué déjà dans le pacte de gouvernance qui avait été voté en, en début d'année 2017 c'est qu'il y ait des, des choses, de une partie de l'exercice des compétences qui soit déléguée au, pôle. Euh, voilà, il y a, y certaines, euh, certains gros projets qui représentent des montants très importants. On considère qu'il faut qu'elles soient, euh, je dirais, pilotées par les DGA. C'est normal, hein, c'est des sujets importants avec des, des, euh, des, montants, euh, je dirais, qui ont un impact budgétaire euh, très important. Mais ensuite, une fois que les, les budgets sont votés par l'Assemblée communautaire, il y a certaines choses qui peuvent être déléguées au pôle. Il y a, il y a les élus du pôle qui connaissent bien l'exercice des compétences. je vais vous prendre l'exemple des, des maisons de santé, de l'animateur sportif, du pilotage opérationnel également de, de certains travaux qui ne représentent pas des, des, montants très importants. Donc ça, ça pourrait être piloté directement par les pôles territoriaux. Hein. Il n'y a, à mon avis, aucune difficulté à, à cela. Et ensuite, pour les projets euh, qui représentent des montants très importants, dont là, ça doit se faire, je dirais, de, concert entre les, les élus techniciens en charge de la délégation et euh, les élus du, pôle territorial. Voilà. À mon avis, il faut euh, re, réfléchir, retravailler un petit peu, euh, à remettre de la transversalité et à redéléguer un petit peu une partie de l'exercice des compétences au pôle pôles territoriaux. Ba, uste dut, eh, eta poloen beizia ere aztea erronkat dela, denen dako. E, eh, beraz, eh, eta prezeski, fein, poloen buru direnen dako, ba, piskat bakarrik e, egoiten gira. Eta beraz, e, behinen, bon, ahela ere, ba, Garazin baigorin, uh, eh, diada ditugu zazpi eh, bilkur berezi bat, uh, poloen eta bilkur batzu, eta bestalde, beste bizpairu gai berezi batzu ikilan, beste bizpa, uh, eta uh, bilkur. Beraz, hala, uh, biztan da, poloek, poloetan behar dela, indar bat atxeman, ...Daniele Gera Daniel ...ta e, eta zen eta proiektuak hemendik beretik e, partitu behar dira, hemen, hemen, hemen eta pentsaturik, eta denak helgarekin... elgarrekin e, eta uh, uh, lan hori jogaturik, ere behar dugu behaz proiektu berri bat, izan da din erri batean edo bestean, uh, nun ez proiektu hori erri bat, bat, ba, bat, lotia, beste eh, bospasai, bostoa erri, erri kondu eite, malima da, uste dut hori eta poloko proietu bat izaiten aldela, eta hori beraz ere eman behar dela, eskoa elkargoat, ezkoa eskoa elkargoa agadezan, beraz, bere indagaren araberan, eh, beraz poloen laguntzeko. Uh, Alain, uh, ez zote dea, uh, eh, pixka bat, uh, kontradikzio bat ere izaiten ahal, uh, kompetentziak ezartzia errielkago bakar batian, eta berriz pasatzia gero poluetarat, eta edo tira bidarik izaiten alda bien artian, edo ez, nola, nola ikusten zu? Nik ez, ez dut kontradikzionek uh, ikusten hortan. Lehenbiziko gauza da, uh, xutik ezari behertun politikak eta serbitzuek, bakotsak badu bere galdea, bere organizatzeko galdea. Eta ordean kompetitzea atendako, molde bat autotuko dugu, eta beste atendako beste bat. Eh? Hori lehenik serbitzuak gauza manatuko ditu. Eh? Organizazioen eta hori kontutan hartu behar du. Emanen dut urain etxemplia, bon, sorasaldi hori, debate handi bat izan dugu, nola uh, eh, mutuleaziatu nuen gure egun egunta uh, eh, berroita bat struktura uh, elkartu, eta denbora berian uh, serbitxuak behertzean uh, lehengo uh, gure eskualetan, erri uh, elkargoetan egon. Eh? Urbiltasuna galditen baitute. Tuien tiratzia, ez du bario baionan deriberuain hartzia, eta tuioa tiratzia atratzen. Hodean, uh, proposamenak, uh, liken egin behar dira, e, e, e, eta gero elgarrikin hartzen marimadu uh, erabakia, hori normala da, eta politikaten kokatzen da, baina urbiltasuna behar da. Hodean, uh, serbitxoek berek galiten dute kudeatzeko molde bat. Eta gero, nik bi gauza ikusten ditut, uh, uh, lekia eta serbitzuen lekia. Eh, eta hori uh, gure uh, instituzionetan, uh, erri, etxetan edo gure uh, erri elkargo tipietan, erresten eh, guartien ginen, uh, eh, berdina eh, berdinak gintuen, al berdinak eta gauzak uh, pentsatzen eta eta, eta, eta, eta, eta, egiten, eta serbitxo guti ginen. Hor, uh, eh, serbitxuak uh, eh, ostean errandun bezala, uh, espertiza handi bat badugu, uh, eta holako erri elkargo batek berdu espertiza handi hori, serbitxo horiek kudeatzeko eta, eta, eta, pentsatzeko, politika berriatzen pentsatzeko, mena serbitxo horiek ez dute haute uh, txen leki hartu behar. Eta hori beti irriskia da lako instituzione handietan. Nik ez dut uh, Eh, kontsedu orokorra, uh, entzuten du batzutan nola patxatzen den eh, akiteneako eskualdean, bon, serbitxoek berdu, berdituze politikak e, ereman, eta batzutan beldur dira, hein, sobera autetxi sartzen badira, debatetan gauzak uh, emekidunen dira, edo ez dira sakudeatiak izanen, edo bakotsak tiratuko du bere, bere aldetik, ahangura horieke, hor badira eta kontutan hartu behar ditugu nik uste dut hor ekilibro bat berdula berrizatzen man, eh, eh, eskualdeko autetxeak ez baitute leku aski. Hein, nik pentsatzen dut, euh, bakotsak bere lekean berdugla berriz, hein, euh, abiatu, euh, mintzatu, gauza proposatu eta politiko batean uh, kudeatu. Eta gero hirugarren gauza da zentralizazioa eta urbiltasuna Horri lo, lotia da gauza batzu, zentralizatu behar dira eta beste gauza batzu, arrund gure uh, eskualetan atxiki eh, behar dira hortan gira. Hortan gauzak eh, batzuendako sobera emeki abian dira, beste batzuendako sobera fite eh, joan dira zentralizazio ere eh, batzu beldur dira, urbiltasuna ipatzen dugulaik, entzuten dut batzutan, kasu politikera ez dugu sutik ezartzen alko, ez hori eguziak behar dira, eh? zentralizazioa eta berda da urbiltasuna. Eta nik uste dut falta duguna da mementuan, organizatzen aibagina, urbiltasun nuri eta autetxien leku handiago bat behar da, haute txen, eskualde guzien dako, eh, Azken izbata, eh, ez du, eta ez dugu sobera demorarik izanen eta horren e, eh, baxan baina izbat, kompetentziak aipatu baititugu, geruari begira, kompetentziak gehiago behar dira. Michel? Ah. Lehenik, Oida, Europa bezala, Europa bataka itzina joan da, eta oi, ez daki oi, nula, nula erabakiak hartu, eta nik uste dut, eh, hor, eh, urratx animalak egin tugu, lehenik bat egitea, geo kompetentza hanitz marxan ez aiutu, berriz pentsantzen dut ni laborantzako hori, eh, nik uste behar den pausu bat egin hor urte bat, bi zerbait, e, untxa, denak antolatu, denak untxa marxan ezai, poloen istoi hori e, hanitz tokiko guneko haitetsi galdu behitutugu hor, Uh, hoiko egin eta, eta, eta ondoko urratxa balin bada eta entzuten delaik kolektibite territoriala, ni nahi nuke barnek aldetik mintzatu, erreiteko kaso egin dezagun barnek alde juntan, ez eta kolektibite territoriala hortan uh, eh, zalegi sartzia, sartu behar bada egun batez ez, demografiaren arabera izanen behitea boskak, ordean, ez herrika hoai den bezala, barneak ealdeak badu pesu bat herritik bi bakotsak behitu bos bat, bihar kasu ekolektibetetara hori ez gitean zalhegi Ados, eta hori izanen da, azken itza, gure main inguru urtan, ten joan baitzauku, eta berriz aipatzeko parada izanen dugu dudarik eh, gabe, hor serbitzu eh, guziak plantan ezartzen baitira, eta poluak ere martxan ezarriko dirilarik, eh, izanen dugu berriz okasionia horren aipatzeko. Mil esker guzieri, unarat dinik, eta beste aldi bat arte, beraz.